Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամը նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչը հանդիպել է Մայրբուհի ուսանողների հետ։ Հադրութի շրջանի ծորգյուղն այսօրերին վերածվել է շինհարթակի։ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավարը հանդիպում է ունեցել գերիտասարդների հետ։ Արցախի ֆինանսների նախարարությունը հավաստագրեր է հանձնել օրինապահ հարկատուներին։ Սպառնալիքներն ազդեցություն չեն ունենալու բանակցություններում Հայաստանի դիրքորոշման վրա։ Նախատոնական բարձր տրամադրությունն ամենաշատը զգացվում է մշակութային միջոցառումներով։ Ստեփանակերտում բացվել է լույսերի քաղաքը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Արայիկ Խարությունյանը մայր բուհում հանդիպում է ունեցել տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների հետ։ Խոսելով Արցախի տնտեսության զարգացման հերանեկարների մասին, նա ընդգծել է, որ պետք է շարունակել պահպանել տարեկան միջինը 10% տնտեսական աճի տեմպը։ Համոզված եմ, որ 2021 թվականին պետական բյուջեի ծախսային միջոցները կհասնեն իմ երազած չափին, կազմելով ավելի քան 300 միլիոն դոլար, որը թույլ կտա լուծել սոցիալական խնդիրների հիմնական մասը, կտրուկ նվազեցնել աղքատության մակարդակը եւ իրականացնել գենթակառուցվածքային բավականին լուրջ ծրագրեր։ Սա մեզ համար այսօր երազանք է, սակայն վաղն այն իրականություն է դառնալու, նշել է Ռայիկ Հարությունյանը։ Գյուղատնտեսության ոլորտում ըստ Արայի Խարությունյանի ստեղծված են հիմնական բարենպաստ նախադրյալները եւ տարեստարի ավելանում է գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքը։ Անդրադառնալով էներգետիկայի ոլորտին նա նշել է, որ ոլորտն անվտանգային առումով մեծ կարևորություն ունի, ինչը պայմանավորված է արտաքին միջավայրից բխող մի շարք գործոններով։ Հանդիպման ընթացքում Արայիկ Հարությունյանը պատասխանել է նաև ուսանողների հարցերին, որոնք վերաբերում էին տնտեսության տարբեր ոլորտներին եւ դրան զարգացման հերանեկարներին։ Վերջում նա հանդես է եկել հայտարարությամբ ուսանողներին առաջարկելով 3 ամսվա ընթացքում ներկայացնել բիզնես նախագծեր, որոնցից լավագույն 3-ը կստանան համապատասխան ֆինանսական աջակցություն։ Բազում փորձություններով անցած հադրութի շրջանի ծոր գյուղն այս օրերին վերածվել է շինհարթակի։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ 1991 թվականին բռնագաղթի հետևանքով յուղից տեղահանվել են 71 բնակիչ, ավերվել են 32 բնակելի տուն։ Դպրոցական ակումբի բուժկետի շենքեր, անասնապահական ֆերմաններ։ Փարադադարից հետո շատ քիչ Բնակիչներ են վերադարձել գյուղը։ Այժմ գյուղում կա 6 տնտեսություն 12 բնակիչ։ Ավերված գյուղի վերականգնումը որոշեցին սկսել եկեղեցու բարեկարգումից եւ չսխալվեցին։ Երկու տարվա ընթացքում Հադրութի շրջանի հերավոր բնակավայրի համայնապատկերը զգալիորեն փոխվել է։ Մոսկվայաբնակ բարերար արմատներով ծոր Գեղից Սմբատ Աբրամյանի ներդրումներով շարունակում են հարազատ բնակավայրի վերակառուցումը։ Աշխատող բանվորներն ու վարպետները գոհ են իրենց կատարված աշխատանքի դիմաց վարձատրությունից։ Ցոր յուղը ընդգրկված է Բանազուրի համայնքում։ Եվ ինչպես տեղեկացանք Բանազուրի համայնքի ղեկավար Կամու Հուսեյնյանից, յուղում կկառուցվեն առաջիկայում բնակելի տներ, դպրոցական շենք։ Ասել է, թե պայմաններ է ստեղծվում յուղ եկող երիտասարդ ընտանիքների համար, որոնք եւ կշնացնեն ցոր պատմական յուղը եւ իր ավանդական անունը կվերականգնեն։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի ֆինանսների նախարարությունը հավաստագրեր է հանձնել այն հարկ վճարողներին, ովքեր պատասխանատվությամբ եւ բարեխղճորեն են կատարել իրենց պետական բյուջեի հանդեպ ունեցած պարտականությունները։ Հավաստագրեր են ստացել Արցախում գործունեություն ծավալող 99 տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնցից առաջին 5 խոշոր հարկ վճարողներն են Base Metals, Ղարաբաղ Telecom, Արցախ Էներգո, Արցախ Բանկ, Արցախ Հեկ ընկերությունները։ Ըստ ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանի, բարեխիղճ հարկատուների շնորհիվ եւ հարկային մարմնի հետեւողական աշխատանքների արդյունքում հաջողվել է կատարել 2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ծրագրային առաջադրանքներն ու ապահովել կառավարության կողմից ստանցնած սոցիալական, կրթական, առողջապահական եւ այլ ծրագրերի իրականացումը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ արտաքին գործերի նախարարությունում կազմակերպված ընդունելությանը։ Նա շնորհավորել եւ բարեմաղթանքներ է հղել արտաքին գործերի նախարարության կենտրոնական ապարատի եւ արտերկրում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների բոլոր աշխատակիցներին գալիք տոների կապակցությամբ։ Իր խոսքում վարչապետի պաշտոնակատարն արտաքին քաղաքականության ոլորտում մեծագույն խնդիր է համարել միջազգային հանրության շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի էության վերաբերյալ տեղեկացվածության բարձրացումը։ Սա մի խնդիր է, որը մեզ համար ունի ազգային անվտանգության խնդիր։ Մենք պետք է համոզված լինենք, որ միջազգային հանրությունը Ղարաբաղի հարցը ընկալում է հենց այնպես, ինչպես նա կա իր էության մեջ նման արձանագրում ամեն տեղ եւ ամենուր չէ որ կարող ենք անել եւ պետք է այս ուղությամբ շատ լուրջ աշխատել Հաջորդ խնդիրը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի նոր իմիջն օգտագործելն է Հայաստանում ներդրումային ակտիվությունը խթանելու համար եւ սրանում դիվանագիտական կորպուսի դերը շատ մեծ ու կարեւոր է։ Տոնական ընդունելության ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետությունում ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովի կազմակերպման եւ անցկացման աշխատանքների պատշաճ իրականացման դրսեւորած բարձր պատասխանատվության համար Հայաստանի վարչապետի շնորհակալագրով ապարգևատրել է դիվանագիտական կորպուսի մի խումբ ներկայացուցիչների։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի խորհրդարանի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը անդրադառնալով Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հայտարարությանը, թե Բաքուն պատրաստ է ապահովել Արցախի հայության անվտանգությունը եւ նրանց բարձր մակարդակի ինքնակառավարման իրավունք տրամադրել, մասնավորապես ասել է. Արցախյան շարժման սկզբնական շրջանում Ադրբեջանը փորձում էր գայթակղիչ հայտարարություններ անել Արցախի անվտանգության վերաբերյալ։ Ասում էր, որ կարող է նյութապես բարելավել Արցախը բայց երբ Արցախահայությունը դեմ եղավ, Ադրբեջանն ընդունեց կոշ դիրքորոշում՝ պատերազմ։ Հրադադարից հետո նորից կոշ դիրքորոշման անցան սահմանում լարվածություն պահելով։ Ապրիլյան պատերազմին էլ դրսևորվեցին բռնություններ, ծերերի խոշտանգումներ մեր զինվորների գլխատում։ Վերջին ամիսներին արդեն, երբ Հայաստանի Հանրապետությունն իշխանապողություն կատարեց, արդեն սկսեցին բարի քերու տպավորություն ձևավորել, ասել են նա. Մեկնաբանելով Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի վերջին հայտարարությունը Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման վերաբերյալ Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Աննա Նաղդալյանը մասնավորապես ասել է. Պետք չէ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի փոխարեն որոշել իր կամքը։ Նախապայմանները, ել չենք ասում սպառնալիքները, ազդեցություն չեն ունենալու բանակցություններում մեր դիրքորոշման վրա։ Լավատեսության կամ հոռետեսության դրսևորումները գործընթացի վրա ներգործություն ունենալու առումով հավասարապես անարդյունավետ մեթոդներ են։ Անհրաժեշտ է իրատեսական լինել եւ իրապես հանձնառու բոլոր կողմերի համար ընդունելի հանգուցալուծում գտնելուն։ Մոսկվան զգուշավոր լավատեսությամբ է գնահատում Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացը։ Այս մասին հայտնել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայիլ Բոչարնիկովը։ Բանակցային գործընթացի համար առավել նպաստավոր մտնոլորտ է ստեղծվել։ Կարծում եմ, որ անցնող տարին անարդյունք չէր, ասել է Բոչարնիկովը։ Նա նշել է, որ 2018-ին հիմք է դրվել հակամարտության կողմերի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումներ են կայացել։ Նախատոնական բարձր տրամադրությունը զգացվում է ամենուր, իսկ ամենաշատն այն զգացվում է մշակութային միջոցառումներով նվիրված հատկապես փոքրիկներին։ Հերթական նման միջոցառում տեղի ունեցավ 3 Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի փոքր դահլիճում, որտեղ ցուցադրվեց Բուրատինոյի արկածների հեքիաթի բեմադրությունը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ոսկեբանալին կամ Բուրատինոյի արկածները։ Այսպես է կոչվում Ալեքսեյ Տոլստոյի պատումը, որը թե մեծերի եւ թե փոքրերի սիրված հեքիաթներից է։ Ահա թե ինչու ներկայացման բեմադրող ռեժիսոր Մարիա Կարապետյանն ընտրել է հենց այդ ստեղծագործությունը։ Բուրատինոյին ճանաչում ու սիրում են բոլոր երեխաները։ Նա փոքրիկների սիրված հերոսներից է։ Դրանում եւս մեկ անգամ համոզվեցինք 3 բեմադրության ժամանակ։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուզանա Խաչատրյանը բացման իր խոսքում նշեց. Հուսով ենք, որ այսօրվա մեր ներկայացումը կկարողանա ձեզ տեղափոխել ոչ իրական այս աշխարհը, որտեղ միայն գեղեցիկ եւ բարի մարդիկ են։ Բեմադրությունը Կարապետյանին է, ֆինանսման վրա աշխատել է համարյա կադրոնի ամբողջ կոլեկտիվը եւ մենք տարեց տարի այնպես ենք անում, որ եւ մամուկների եւ մեծերի կյանքում հապերական աշխարհը չփակացի։ Փոքրիկների կողմից սիրված Բուրատինոն օժտված է լավագույն հատկանիշներով՝ խիզախությամբ, ընկերասիրությամբ եւ ամենակարևորը նա եկել է մարդկանց երջանկացնելու համար։ Ինչպես թե ով ես։ Դու, դու ով ես։ Ես քո հայրիկն եմ։ Հայրիկը։ Ես քեզ հայրիկն եմ դեպ Բուրատինոյի արկածները հեքիաթի բեմադրությունն առաջին անգամ է ցուցադրվում Ստեփանակերտում։ Բեմադրության հեղինակ Մարիա Կարապետյանը մեծ զրույցում նշեց, որ ջանացել են, որպեսզի ներկայացումը սիրվի ու հետաքրքիր լինի։ Փորձում ենք երեխայի նման մտածել։ Փորձում ենք հասկանալ ինչ կբերի երեխային, ինչ կհետաքրքրեցնել նրանց, որովհետև իրականում դժվար նրանց ինչ-որ բանով արմատնել, հա։ Ուղղակի փորձում ենք մտածել բաների նման։ Ինչու՞ գուրայ այդ հարցը բոլորն են տվել։ <laughs> Շատ ներկայաց, այսինքն գործեր կարևորի վրա կանգ են քարել, բայց վերջում մտածում ենք ինչ որ բան, որ երեխաներին հա հետաքրքրություն բերի, հիմա բուրատինոնային ստեղծագործությունն այս ստեղծագործություններից է, որ հետաքրքրությունը չի կորցնում ընդհանրապես։ Բեմադրության վերջում փորձեցինք իմանալ հանդիսատեսի կարծիքը։ Պարզվեց, որ այն դուր է եկել բոլորին։ Ժաննա Տատիկը իր թորնիկի հետ է ներկայացել, նա նույնպես տպավորված էր բեմադրությունից։ Շատ, հոյակապ միջոցառում է։ Նախատոնական էր քանի որ Նախատոնական է եւ երեխաների համար շատ ուրախ զվարճի ներկայություն է։ Ձեր շնորհավորանքները։ Մաղթում եմ այս տարի որ լինի խաղաղություն աշխարհում եւ հատկապես Արցախում եւ երջանկություն, առողջություն բոլոր տատիկներին, մամաներին, պապաներին, երեխաներին։ Լավ տարի լինի։ Ներկայացումն անչափ դուր էր եկել նաև փոքրիկ Աշոտիկին։ Ներկայացում տրոնին շատ է դուր եկել։ Դու սիրում ես Բուրատինոին, Աշոտիկ։ Այո։ Իսկ դու գիտե՞ր Բուրատինոյի մասին։ Այո։ Կուզենայիր որ նման միջոցառումներ շատ լինեն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ստեփանակերտի Շարլազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի, Մայրաքաղաքի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի համատեղ նախաձեռնությամբ եւ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության աջակցությամբ երեք տեղի է ունեցել Լույսերի քաղաքի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Այն կգործի մինչև դեկտեմբերի 30 Տեղադրվել է 7 տնակ, որտեղ վաճառքի են հանվել ամանորյան նվերներ, ձեռքի աշխատանքներ, հուշանվերներ եւ քաղցրեղեն։ Միջոցառմանը երկու պարով հանդես են եկել մշակութային կենտրոնների անդամները։ Արցախի բարբարով իր օրնանքի խոսքն է հղել Այան։ Միջոցառմանը ներկաներին շնորհավորել եւ բարեբախտանքներ է հղել Կաղանդ Պապը, որից հետո ցուցադրել են Ամանորյա խորհրդանիշ կենաց ծառը։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել 2018 թվականի հոկտեմբերին Վանաձորում կայացած հանդբոլի պատանիների եւ աղջիկների Հայաստանի առաջնության միջև 16 տարեկանների հաղթողների ապարգևատրման արարողություն։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես եկել Ստեփանակերտի քաղաքապետ հանդբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Սուրեն Գրիգորյանը։ Ըստ նրա հանդբոլն Արցախում միշտ էլ եղել է սիրված սպորտաձև։ Այս սպորտաձևի մասսայականացման եւ զարգացման համար մեր ֆեդերացիան հետեւողական աշխատանք է տարել։ Հանդբոլի համար պատրաստել ենք համապատասխան մարզադաշտեր եւ իրականացրել այլ աշխատանքներ։ Ամենօրյա մարզումների արդյունքում մենք ունենում ենք ավելի մեծ ձեռքբերումներ։ Մանավանդ վերջին շրջանում Արցախի պատանիներն ու աղջիկները ցուցաբերելով իրենց հմտություններն ու խաղին տիրապետելու պրոֆեսիոնալ ձևերը Հայաստանում անցկացվող մրցումներում գրավել են առաջնային տեղեր, մասնավորապես ասել է Սուրեն Գրիգորյանը։ Մոսկվան հույս ունի, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցը մինչև տարեվերջ կկարգավորվի։ Կարծում ենք, որ դեկտեմբերի 27-ին Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումից հետո իրավիճակը կհստակեցվի։ Ցանկալի է նոր տարին դրական սկսել։ Հույս ունենք, որ դեկտեմբերի 27-ին ամեն ինչ կորոշվի։ Փողզիջում է պետք։ Հույս ունենք, որ հայկական կողմը իմաստություն կդրսևորի եւ հաշվի կառնի 5 նախագահների դիրքորոշումը։ Երբ դու կազմակերպության կազմում ես, դու պետք է փողզիջման պատրաստ լինես Ալիևս, նշել են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության 6 անդամ պետություններից 5-ը կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում պաշտոնապես հավանություն են տվել Բելարուսի անվտանգության խորհրդի ղեկավար Ստանիսլավ Զասի տեխնացությանը։ ՀԱՊԿ մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդդինովը հայտնել է, որ 2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ի դրությամբ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Ստանիսլավ Զասի նշանակման վերաբերյալ համաձայնեցման ընթացակարգը շարունակվում է, որոշման ստորագրումը անհատական կարգով է կազմակերպվել։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր կեսօրվա դրությամբ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։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 կան կուտակված ավտոմեքենաներ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած առավելապես առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 առանձին շրջաններում մինչև 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 5 ցերեկը 8-ից 13 աստիճան, տաքություն։